T'ha rematat Uenatologu, noni capituli. Anejo, atollo. Anejo, atollo. Gerasco, senesco. Gerasco, senesco. Diegueo mai, expono. Diegueo mai, expono. Doqueo, videor. Doqueo, videor. Cacizo mai, consido. Cacizo mai, consido. Comazzo, salto. Komatsu Salto mai, Niteo mai, Niteo Peinao Esurio Peinao Esurio Pino Vivo Pino Vivo Prosekei Oportet Prosekei Oportet Oneomai Emo Oneomai Emo Toagalma Tuagalmatos Statua Well Imago το άγαλμα του αγάλματος. Στάτουα, ουελ, ημάγο. Χοάναξ του άνακτος. Δόμινους, ρεξ. Χοάναξ του άνακτος. Δόμινους, ρεξ. Χεασπίς τες ασπίδος. Σκούτουμ. Χεασπίς τες ασπίδος. Σκούτουμ. Χοβότρις του βότριος. Ουάε. Χοβότρις του βότριος. Ουάε. Χεδάις τες δαϊτός. Κονουίουιουμ. Χεδάις τες δαϊτός convivium. Χοδέμος του Δέμου, ποπούλους, Χοδέμος του Δέμου, ποπούλους, Το δόρι του δόρατος. Άστα. Το δόρι του δόρατος. Άστα. Το χειρέιον του χειρέιου. Όστια. Το χειρέιον του χειρέιου. Όστια. Χοκέριξ του κέρικος. Πραενούντιους. Χοκέριξ του κέρικος. Πραενούντιους. Χεστοά τεστοάς. Πόρτικους τεστοάς, πόρτικους. Τα όνια των ονίων, ουελ, κυβάρια. Τα όνια των ονίων, μέρξ, ουελ, κυβάρια. ενόπλιος ενόπλιον, αρμάτους, ενόπλιος ενόπλιον, αρμάτους, χέτοιμος χέτοιμε χέτοιμον, παράτους, χέτοιμος χέτοιμε χέτοιμον, παράτους, σκοτεινός σκοτεινές σκοτεινών, obscurus, Scoteinos, coteinés, coteinón. obscurus. subirás sejo, Subiráscor. orgilos sejo, subirascor.